նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Բաքու Սահակյանն Արմեն Սարգսյանի հետ այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը հերախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ եղանակով կայացել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշահովի հերթական նիստը։ Շահումյանի շրջանում շարունակվում է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Իսպանիայի Ալկորկոն քաղաքը պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ ապրիլի 26-ին այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվոր դասի մի խումբ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին կարևորվել է երկրում կայունության եւ օրինականության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Ընդգծվել է, որ Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա բացառապես իրավական դաշտում, գործող սահմանադրության շրջանակներում եւ 2017 թվականի ապրիլին կայացած լեգիտիմ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հիման վրա։ Այդ համատեքստում շեշտվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից մայիսի 1-ին հանրապետության վարչապետի ընտրության կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա բանակցություններին մասնակցելու հրավերը։ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական հրավերը նախորդից համարյա չի տարբերվում, բացի նրանից, որ այս անգամ չի թելադրում, թե ում հետ պետք է գալ բանակցությունների։ Կարեն Կարապետյանի պատասխանը նույնն է, ինչ նախորդ անգամ՝ Բանակցությունները, որտեղ մի կողմը բացառապես թելադրում է օրակարգ, իսկ մյուս կողմը չի կարող օրակարգ ներկայացնել, չեն կարող համարվել բանակցություններ։ Բացի այդ Կարեն Կարապետյանը մնում է այն տեսակետին, որ լրատվամիջոցների արչև բանակցությունների անցկացումն արդեն իսկ ենթադրում է, որ բանակցությունների նպատակը որևէ արդյունք արցանակրելը չէ։ Այդ իսկ պատճառով մասնակցել բանակցությունների, որոնք լուծումներ գտնելու հավանականություն չունեն, վարչապետի պաշտոնակատարը համարում է անհերանկարահին։ Facebook-յան իր էջում հրապարակված հայտարարությունում ասել է վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակ Արամ Արարատյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ եղանակով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Բարթացումներ չպետք է թույլ տալ, քանի որ դա կհանգեցնի իրավիճակի վատ տարածման։ Ելքը պետք է գտնել միայն բանակցային ճանապարհով, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն առաջնորդվելու է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շրջանակներում ստանցնած պարտավորություններով կա Ռուսաստանի ազգը, կա Հայաստանի ազգը, եւ հենց այդ ժողովուրդների բարօրության եւ բարգավաճման առաքելությանն են ծառայում դիվանագետները։ Բոլոր աստիճանների դիվանագետները պետք է մտածեն, թե ինչպես մեր երկրները, մեր ժողովուրդները պետք է զարգանան, կառուցեն համատեղ ապագան, հաշվի առնելով մեր պատմական բարեկամական կապերը, որոնք եղել են եւ կան, ասել է Զախարովան։ Նա հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ամեն ինչ արել եւ անում է այդ կապերն ամրացնելու եւ դեպի ապագա ուղղելու համար։ Մենք կատարել ենք մեր պարտավորությունները, որոնք առնչվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար իսկական վերքանդիսացող տարածաշրջանային խնդրին։ Մենք ելնելու ենք մեր ստանցնած պարտավորություններից, ասել է Զախարովան։ Պաշտպանության բանակն իր ամենօրյա ծառայությամբ անընդհատ ձգտում է բարձրացնել իր մարտունակությունը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ նրա, տրամաբանորեն հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները չեն կարող ազդեցություն չունենալ առաջնագծում տիրող իրավիճակի, մասնավորապես հակառակորդի վարկագծի վրա։ Սակայն պետք է ընդգծեմ, որ պաշտպանության բանակն ու նրա զինծառայողները չափազանց լրջորեն են գիտակցում իրենց առաքելությունը եւ պատվով են կատարում իրենց վրա դրված մարտական խնդիրը։ Մեր զինվորն իր տեղում է, լավագույնը ստիրապետում է Արցախի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին եւ պատրաստ է ցանկացած իրավիճակում զսպել, հակազդել Ադրբեջանի ցանկացած քայլ, որը վտանգ կներկայացնի մեր անվտանգության համար, ասել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Երեք տեղի ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նիստի օրակարգի գլխավոր եւ առանցքային հարցը վերաբերում էր Արցախ գազ փակbaşıնի դրական ընկերության կողմից բնակչության ներտնային եւ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող գազམ་ակերպությունների գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության վճարը սահմանելու մասին որոշման նախագծին։ Մայրաքաղաքում լայն թափով մեկնարկել են գազանվտանգության համակարգերի տեղադրման գործընթացը։ Այսուհետ Արցախ գազ փակbaşıնի դրական ընկերությունը հետևողականը լինելու բարբերաբար ստուգումները իրականացնելու թերությունները կանխավ գտնելու եւ դրանց լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Իսկ թե ինչ սակագին է որոշել հանձնաժողովը այդ սպասարկման համար բարձաբանել է հանձնաժողովի անդամ Միքայել Վիրաբյանը։ Ներտնային գազան սպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման վճարը հանձնաժողովի կողմից հաշվարկվել է օպտիմալ նվազագույնի մակարդակով մերժելով ընկերության կողմից ներկայացված հայտի սահմաններում սահմանված առաջարկված սակագինը հիմք ընդունելով ուսումնասիրելով ինչպես այլ երկրների մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության փորձը վերջին 5-7 տարիների ընթացքում ինչու Հայաստանի Հանրապետության փորձը որովհետև Հայաստանի Հանրապետության հետ միևնույն դաշտում գտնվելով Արցախյան հանրապետությունը հեշտ կլինի հետագա լուծումները, ծերությունները, խնդիրները բացահայտելու շարժվելու առաջ։ Այսպես երկար քննարկումներից հետո Արցախ գազ բակբաժնի տիրական ընկերության կողմից բնակչության ներտնային եւ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող գազམ་ակերպությունների գազասպարման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայության տարեկան վճարը սահմանվել 2270 դրամ յուրաքանչյուր գազօգտագործող սարքավորման համար ներառյալ ավելացված արժեքի հարկի։ Ներկայումս գործող 28760 բաժանորդից Արցախի գազ ընկերության կողմից տեղադրված է 514 բաժանորդի մոտ։ Ընկերությունը վճարել է, որ տեղադրման գործընթացը ապահովվել է ապահովել 15 տարիների ընթացքում, բայց քանի որ նշված համակարգերի ծառայական ժամկետը 5 տարի է, տեխնիկական հազմագրով հանձնաժողովը հետամուտ է լինելու եւ իր հաշվարկներում տեղադրելը այդ հաշվարկը որ հնարավորինս ծեմ ժամկետներում եթե հնարավոր է 5 տարիների ընթացքում ավարտի այդ գործընթացը Նիստում հանձնաժողովը բավարարեց նաև հիմնակար Փակbaşıնի տիրական ընկերության ներկայացրած հայտը Բերթիկ փոքր հիդրոէլեկտրակայանին տրամադրելով 10 տարվա լիցենզիա։ Նիստի վերջում ներկայացվել է տեղեկատվություն մի շարք ապրանքային շուկաների հերթական ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Շահումյանի շրջանում շարունակում է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շրջանում արդեն ցանվել է 5 հեկտար կարտոֆիլ, կատարվել են բավականին հողային աշխատանքներ, հողը պատրաստվել է այլ մշակաբույսերի ցանքսի համար։ Մեծ է զրույցում տեղեկացրել շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը։ Կարտոֆիլի ցանքսը կատարվել է շրջանի տարբեր համայնքներում, առավել մեծ տարածքներ մշակվել են Ակնաբերդ համայնքում, Ցանվել է նաև սող եւ սխտոր, նշեց մեր զրուցակիցը։ Շրջանում հացահատիկի կարնանացան չի արվում, աշնանացան հացահատիկի բերքը կհավաքվի հուլիսին։ Շրջանի նորմանաշիդ եւ նորերքեջ համայնքների համար ձեռք է բերվել 130 կիլոգրամ կորնգանի սերմ, որն առաջիկայում կցանվի։ Խաչիկ Գալստյանը շրջանի եղանակային պայմաններն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում։ Պտղատու ծառերը չեն ցրտահարվել։ Եղանակային պայմանները բարենպաստ են գառնանացանի համար։ Շրջանում ամեն տարի ավելանում է պտղատու ծառերի թիվը։ Հիմնվում են նաև պտղատու այգիներ։ Նոր Բրաջուր համայնքում օրինակ անցած տարի հիմնվել է իդեալ տեսակի ընկուզենու այգի։ Շրջանում մեղվապահության զարգացման ու մեղվափեթակների ավելացման ծրագրեր կան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԱՄՆ-ում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը ելույթ է ունեցել Թավցի համալսարանի Ֆլեչերի իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցում կազմակերպված միջոցառմանը, որը նվիրված էր Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին, Հայաստանի հանրապետության 100-ամյակին եւ Երևան քաղաքի 2800-ամյակին։ Միջոցառումը կազմակերպել էին համասարանի 2018 թվականի Թավիտյան կրթաթոշակային ծրագրի հայ ուսանողները, որին ներկային համասարանի դասախոսներ, օտարերկրացի ուսանողներ եւ Բոստոնի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Իսպանիայի Ալկորկոն քաղաքը պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Շուրջ 170 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքը այս որոշմամբ միացավ հայոց ցեղասպանությունն արդեն իսկ ճանաչած մոտ 30 իսպանական քաղաքներին։ Հատկանշական է, որ նախաձեռնությունը Ալկորկոնի քաղաքային խորհրդում ներկայացված Իսպանիայում իշխող ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչներին էր, որոնց միացան նաև մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Վիեննայի Շիլերի հրապարակում տեղադրված Ֆրանց Վերֆելի հուշարձանի մոտ տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Ավստրիայի հայ առաքելական եկեղեցու համայնքը։ Միջոցառման մասնակցել են Ավստրիայի ազգային խորհրդի պատգամավոր Ավստրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Գուդրուն Կուգլերը, Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արման Կիրակոսյանը, ավստրիացի հասարակական գործիչներ, ավստրիահայ կազմակերպությունների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արման Կիրակոսյանն իր ելույթում կոչ է արել կրկին արժանի турք մատուցել ավստրիացի մեծ գրող եւ հումանիստ Ֆրանց Վերֆելին, որն իր գրչին պատկանող Մուսալերան 40 օրը վեպի միջոցով կարողացավ ճշմարտացի կերպով լուսաբանել եւ համայն աշխարհին ներկայացնել հայ ժողովրդի ողբերգության եւ հերոսական պատմության մի կարևորագույն դրվագ՝ պայքարելու եւ մաքարելու հայի կամքն ու ուժը։ Դեսպան Կիրակոսյանը նաև շեշտել է, որ Սարդարապետի հերոսամարտի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյա հոբելյանի նախաշեմին անհրաժեշտ է փաստել, որ հայոց պետականությունն է հանդիսանում հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխիքը։ Հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ռումինիայի խորհրդարանում տարածվել է քաղաքական հայտարարություն, որում կոչ է արվում Ռումինիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայտարարությամբ հանդես են եկել խորհրդարանի տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող եւ տարբեր ազգությունների պատգամավորներ։ Նախաձեռնությունը նպատակ ունի Ռումինիայում առաջ բերելու հայոց ցեղասպանության հանրային ավելի լայն ընկալում, ինչպես նաեւ ստեղծելու խորհրդարանական քննարկումների հնարավորություն մի երկրում, որը դեռևս պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հանրապետության շուրջ կենտրոններ եւ համայնքներ կատարված շրջայցի ընթացքում բարենային մթերքների իրացման հանրային կետերում հայտնաբերվել է մեծականակ ժամկետան սննդամթերք, որն անմիջապես անվել է վաճառքից։ Բացի այդ, արձանագրվել են սննդամթերքի ոչ պատշաճ պայմաններում պահպանման, սանիտարական գրքույկների, սննդամթերքի մակնշման ու իրազեկման թերթիկների բացակայության բազմաթիվ դեպքեր։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը գոչ է անում բոլոր այն տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնց մոտ խախտումներ են արձանագրվել, խոտանել ժամկետան սննդամթերքը եւ վերացնել վերոնշյալ խախտումները։ Գործընթացը գտնվում է ծառայության տեսուչների անմիջական ուշադրության եւ վերահսկողության ներքո։ Խախտումները չվերացրած կամ մասնակի վերացրած անձինք կընդարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Ծառայությունը հորդորում է տնտեսվարող սուբյեկտներին սննդամթերքի իրացման առնչվող ցանկացած հարցում լինել ուշադիր, հետևողական եւ պատասխանատու, քանի որ գործ ունենք մեր եւ մեր երեխաների առողջությանը վնաս հասցնելու խնդրի հետ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է Անպամած եղանակ ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկոտ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան։ Տակություն։